Jokin otxartagako izagi irratia gaur martxoaren amabosta bigarren amailakoek hitz egingo dizuegu. Odeek ingereseko tartetxoa sarduratuko da. Adara eguraldiaren berri emango digu. Elederrek urtebetetzen berri emango digu. Onatzek eta nagorek armakizunak esango dizkigute. Anerrek eta enarak gaurko albiste edo abizua eskeniko digute. Eta ni unaz zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, beraz, ingeleseko tarte txoarekin usten zaituztegu. Good morning, Odei. Good morning, Otsarta School. Welcome to our radio program. Today is Friday the 22nd of March. A new season has started. It is spring. many flowers are going to appear and the weather is going to be warmer. But I think it's also going to rain more. Don't forget to take your umbrellas. Enjoy! dezagun gaurko eguraldiaren berri. Adara esango diguzu ze eguraldia egiten duen gaur? Bai, noski, asteazkenean martxoaren hogeian udaberriari hasiera eman genian. Atzean utzi dugu negua eta loreen urtaroari. Ongi etorria eman diogu azte honetan euria egin duen arren bereala hasiko dira egun eguzkitsuak eta luzeak parkean jolasteko. Gaur amairu gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun epela izango dugu, eguzkia lagundu dugu eta azteburu polita izango dugu ere. Beraz, disfrutatu topera eta udaberriaz gozatzen hasi. urte betetxeak. Eleder esango guzu gaurko urte betetxeak, gaur inor urteak betetzen aldu? Bai, gaur endikak morak zei amailako bak amabi urte betetzen ditu eta baita aukera aprobetsatu duz azte buruan beste txen dute bi pertsonak zori ontseko gure relankideak den nagore belasko bihar sortzi urte beteko ditu eta izehi galanek lau amailakoak igan dean amar urte beteko ditu. Sorionak irukote, sorionak endikak nagore eta izei urte asko kizunen tartea dugu. oinatz eta ainoa esango diguzue ze kizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan de asteko asmakizuna eta irratzaioko galderen emaitza esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna eskua bigarren asmakizuna txerria. Lehenengo galdera jo Bigarren galdera emakume langileren eguna. Iru galdera zero. Laugarren galdera amaika. Irabazle hause izan dira. Lehenengo ziklo irabazlea eneko rojo bigarren a mailakoa bigarren ziklo irabazlea izaro rueda irugarrena mailakoa irugarren kloko irabazlea izaro delgado gado bosgarren be mailakoa zorionak orain aste honetako asmakizunen ta txanda. Ona hemen lehen asmakizuna. Pipitaki, papataki, xerote den nordaki, bimendiren artean tito xaratatxua, sudurra itxiarazten duen tiro usaintua. Berriro errepikatuko duta diegon, Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, ibibetiren arzean, tiro saratatua sudurra itxiarazten duen tiro usaintua. ona hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, politasaren ez galdetu niri. Eta itxusia bazara ez bota niri. Berriro esango dut adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, politasaren ez galdetu niri eta itxusia bazara ez errua bota niri. Jarraian, gai gogoratu, eh? erantzun ondo, eta gero postontzira bota ea asmatzen duzuen. Jarraian gai berdin nei bukatzeko gure albiste txikirako tartea dugu. Anere eta enara esango diguzue ze berri dugun gaur matxoa sortziko egun ospatzeko eta emakume lankiren historia hobeto ezagutzeko gure nagusien bizita jaso izan ditugu bai gure ikaskideen hainbat amama etorri dira besteak beste nirea Mertxezi jatorra den zura mama. Baik, bai, nik asko maite dut oso ondo zaintzen gaitu eta oso maitakorra da. Gauza mordoa kontatu zigun nola ikasten zuten eskak eta mutila banaturik? Nola disfrutatzen zuten jola simplekin kalean jolasten. Zenbat lan egin bar zuten etxean bere nebak zaintzen. Gutxi zuten ere zoriontzu izaten saiatzen zirela. Eskerrik asko etorri diren ama guztiei. Bai, eskerrik asko. Mertze, Ameli, Azten, Encarni, Isabel, May, Mila, Charo, Eta Rosa. Nik egin dut, ezin duzue ahaztu, aitzaki gabe marituren, txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratzaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Lehenengo galdera zenbatek ospatzen dituzte aste honetan urteak bigarren galdera nortzuk gara hirugarren galdera zenbat gradu markatzen du eskolako termometroak irugarren galdera laugarren galdera Nork eman digu albiste txikiaren berri hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa entzule lagunok Gaurkoz gureak egin du ondo pasatuko zenutelakoan agur